Da ist gesloten, Alter. Du kannst dich nicht hinstellen, weil da ist gesloten. Marc, Alter, die haben gesloten. Ja, aber... Hey. Rücken auf hier, ey. Gusti vagyok a Naci, vigyél már a, oda 80 valami kaját, jó? Milyen kaját? Mit vittél? Bőrköltet valami jó húsos velemet. Igen. Meg? Thank A rizsáshoz figyeld, az jó rizsos, az tudod, jó fehér kenyőre. Oké, okay, szia! Raus, Nico, raus. Die wollen so sein, die alle. Ich kann mal auf Hello. How are you, baby? Fine? When I see you later, today, uh, I go Denmark. I work, you know. Now just like yesterday, yes. You come to me? Uh, 4 o'clock. 4 o'clock yes, I go. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Look, you come to me there and you will see me in Amsterdam.